23.42, dragi slušatelji, vrijeme je za još jednu kulturaljku. S vama u studiju su Dragana Stojanović. Bok. <laughs> Bojana Guberac. Nemoj me zaboraviti. A ne, ma ne bi tebe nikad zaboravila. Tek si sjela kraj mene, već si me zaboravila, a što su to kulturne djevojke pripremile za vas i ovog ponedjeljka, poslušajte nakon kratkog predaha. Dobro večer, s nama je u studiju Ivana Slunski. Kada piše, ona pleše, ona je prva voditeljica plesne kritike u Rijeci. Ivana, bok. Bok. Evo, za naše slušatelje na početku odmah da te pitam što je to plesna kritika? Pa plesna kritika je jedna vrsta kritike izvedbenih umjetnosti. To je dakle disciplina koja spaja teoriju i praksu i nastala je poneprije da bi e, opisala kontekstualizirala, analizirala i vrednovala plesnu produkciju. E, plesna kritika je naravno i sama umjetničko djelo, odnosno ova, ova vrsta kritike koju ja zagovaram je umjetničko djelo, postoji novinska kritika, to je nešto drugo. I ona je kao takva također podložna kritici Eh, i ulazi u lanac kritike. Pa eto prije nego što možda počnemo o samoj radionici da nešto ipak saznamo i skopamo o vama kako ste se počeli baviti plesnom kritikom, rekli ste od folklora pa sve do biokemije, završili ste na suvremenom plesu pa komparativna književnost i kroatistika i eto vas sad sa plesnom kritikom. Dobro, moj put zapravo nije bio tipičan put. Mislim, neka je preporuka da se prvo završi e, neki fakultet koji, koji je humanističkog predznaka, dakle neke humanističke grupe. E, međutim, ja sam tako imala čudan put. Prvo sam studirala dakle biokemiju, nakon toga sam nekako došla u kontakt sa suvremenim plesom i završila zapravo tu gdje jesam, dakle pišem kritiku plesnu. Može li se od toga živjeti? E, od toga se jako teško živi s obzirom na to da je plesna kritika, odnosno kritika općenito kod nas pocijenjena i s obzirom na to da učestalo iščezava iz e, svih medija, tako da ljudi zapravo nemaju gdje pisati. E, ni kazališnu, kamoli plesnu kritiku. I od toga se zapravo vrlo teško živi i svi mi koji se bavimo plesnom kritikom radimo još gomno drugih poslova sa strane. Kad smo kod objavljivanja, gdje vi objavljujete sadržaje svojih plesnih kritika? Dakle, ja sam, e, e, kako da kažem, freelancer. <laughs> dakle samostalna autorica i ja objavljujem na različitim mjestima. Naravno, s godinama se prostor za kritiku mijenjao. E, mnogi časopisi za koje sam pisala više ne postoje, primjerice Zarez više ne postoji, Feral više ne postoji, Vjesnik ne postoji, ono gomilo stvari više ne postoji. Jednim dijelom sam se orijentirala zapravo pisanje, pisati za elektroničke medije, dakle pišem za kulturpunkt.hr E, pišem za časopis Vijenac, a također i pišem za časopis za plesnu kritiku, časopis za plesnu umjetnost kretanja e, u kojem sam jedna i od urednica. Recite mi kolika je potreba za plesnom kritikom u Hrvatskoj i za kritikom općenito? Pa mislim da je kritika e, općenito bitna kao jedan od... imali, evo, preformulirat ću, imali umjetnosti bez kritike i obrnuto? Pa sad je to teško odgovoriti. Mislim, umjetnost postoji, bez obzira na to da li kritika e, postoji i da li je relevantna. Naravno da je e, za svako umjetničko djelo bitna recepcija, jer bez recepcije mislim da se ni umjetničko djelo ne može postvariti na onakav način na koji, se, koji bi se trebalo. A s tim da je kritičar jedan od, ajmo tako reći, nekih prvih sugovornika, odnosno prvi vidljivi subjekt koji e, ulazi u dijalog sa e, dijelom, odnosno sa autorom. Mislim da je u tom smislu kritičar, odnosno kritika važna. Osim toga, mislim da je kritika važna ne samo u smislu e, kritike izvedbenih disciplina, odnosno bilo koje umjetničkog, umjetničke discipline, E, nego je kritika važna e, kao nekakav e, korektiv, mislim, u društvu. Dakle, bez kritike teško da se razvijemo. S tim, naravno, da ne mislim pod tim da kritičar bilo šta mora docirati, niti mislim da je kritičar ikakav apsolut i da je njegovo mišljenje jedino vrijedno. Kad smo kod toga, kako se postaje dobar kritičar? Odnosno, kako postižete da ljudi baš vas čitaju, da cijene baš vašu kritiku? Pa mislim da nije stvar toliko koliko da, da me cijene ili me ne cijene. Mislim da, se kritičar, da je dobar kritičar, on kritičar koji uspije E, svojim nekim znanjima i svojim iskustvom napisati takav tekst i da uspije e, profilirati vlastito, sub, vlastitu subjektivnu perspektivu, odnosno interpretaciju onoga što gleda na sceni, da bude dovoljno zanimljiva ljudima i da ju čitaju. Evo, dragi slušatelji, vrijeme je malo za jedan glazbeni predah. Za vas smo pripremili Balaševića, djevojku sa čardaš nogama. Ma, to mi kaže, pusti kose pune polana. i krstić Znak na lančiću da nekog čeka navodno O, to su bili svatovi Sve kićeni i zlačeni A mi smo bolje svirali Nek što smo bili plaćeni Al dobra sad Nosio sam šal od kašmira I prsluk protkan tajnama baš po takvih su je čuvale Tetke sa ladnim trajnama Ko srna me gledala Žalosnom pesmom sluđena Čije si pile birgao, Što nisi meni suđena e, e, Pusti Pusti kose pune polena Ajde, pa šuj nad rogama zla Digni suknju iznad kolena Znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama joj beži, mani se i traži bolje partije Premala je moja tambura da te od kiše sakrije Rekoh joj, ja sam samo tu da vreme brže proleti Ja nosim čizme s mene je teško voleti Badava Pusti se pune polena Ajde, baš uvi nad baba rogama Opla, digni suknju iznad kolena Znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama Hej, doleti mala senice sun. Vraćamo se u studiju za one koji su se tek sad uključili. Sa nama je Ivana Slunski, voditeljica prve radionice plesne kritike u Rijeci. Ivana, hajmo malo o radionici. Koliko traje, koliko imate prijavljenih? Pa radionica traje od 5. Eh, listopada uh, i završće 16. listopada s time da će biti jedna pauza od 11. Eh, do 15. kada će polaznice same pratiti festival Periskop unutar koga je zapravo i e, radionica organizirana. Za sada imam dvije polaznice, dvije ali vrijedne. I, e, Jesu li studentice? E, nisu, obje su završile već fakultete. Jedna je završila građevinu, druga je završila kulturološke studije. Čekujete li da ljudi koji se prijave na radionicu da su već recimo novinarski pismeni? Što s njima radite? Pa e, ja zapravo kad raspisujem natječaj za prijavu za radionicu tražim od ljudi da napišu nekakav osvrt o bilo kakvoj plesnoj predstavi, odnosno predstavi u kojoj je bio dominantan pokret. Upravo iz razloga da vidim na e, na koji način barataju e, i vokabularom o plesu i na koji način mogu sklopiti rečenice. Naravno da ima ljudi koji jednostavno ne mogu ni jednostavnu rečenicu sastaviti i to je onda problem. Takve ljude onda ne uzimam. Doduše mogu reći samo da je do sada bila jedna takva, tako da nije to neki ogromni broj koji odbijem. Eto, recite mi koje ćete predstave pogledati, odnosno koje će vaše sudionice, radionice morati pogledati i kako će to izgledati? Pa obično kad vodim radionice plesne kritike, inzistiram na tome da traju e, dva mjeseca. Naravno ne svaki dan, ali jedan put tjedno, još naravno uz gledanje predstava. Zato što smatram da je za nekoga ko se bavi pisanjem o plesu važno sazrijevanje, dakle mora naučiti gledati neke stvari i mora naravno ovladati tim jednostavno i kritičkim aparatom i e, svojim vještinama pisanja, a za to treba neko vrijeme. S obzirom da je ova radionica kritike vezana uz e, festival Periskop, morali smo e, radionicu sabiti na koliko sam rekla, 5-6 dana zapravo. I u tih pet dana mi se nalazimo svaki dan i nekako sam morala razdijeliti na teorijske dijelove o, o kritici i o plesu. drugi dio je praktični što znači da polaznice gledaju predstave, nakon toga se upuštamo nekakvu analizu toga i nakon toga svega slijedi nekako pisanje teksta koji će e, biti objavljeni na radioničkom blogu. E, vi sa polaznicima održavate takvu praksu da onda i oni poslije nakon što završe održavate kontakt s njima, objavljujete na radioničkom blogu. Kako se zove radionički blog gdje možemo to baciti oko i pogledati sve te plesne kritike? Pa radionički blog koji smo pokrenuli prošle godine zove se plesna kritika.wordpress.com ja radim s ljudima zato što smatram da ih još neko vrijeme treba nekako usmjeravati dok pišu a pišu toliko dugo dok imaju neki interes i dok žele objavljivati na tom blogu ili dok ne nađu neku povoljniju priliku i počnu pisati samostalno i objavljivati u drugim medijima. Recite mi, prvi put ste ove godine u Rijeci, hoćete li sljedeća godina imati radionicu u Rijeci? Pa ja se nadam da će se radionica nastaviti održavati, zato što jednostavno smatram da se riječka scena koja zapravo je jedina još e, plesna scena osim u Zagrebu. Smatram da se ona posljednjih godina počela razvijati. Stvara se sve više predstava, a nema autora koji bi pisali o tome, tako da je neproporcionalan broj između plesne produkcije i onih koji pišu o plesu. I nadam se da će se ta suradnja nastaviti i da ćemo sljedeće godine također organizirati radionicu. Potreba za plesnom kritikom postoji, evo za kraj, zašto plesna kritika? Što vas još to drži u tom poslu? Rekli smo novac nije taj. Pa mene osobno još e, potiče nekakva strast koju osjećam i dalje. A toliko dugo dok me to vodi, mislim toliko dugo ću to i raditi. Jednostavno se osjećam nekako živo. Dok e, plešem e, i gledam predstave, nekako se osjećam dobro u tome. Trebali li se znati plesati da bi se moglo pisati plesnu kritiku? nije nužno, ali dobro je vidjeti i s te strane kako stvari izgledaju. A za, za naše studente možda koji se dvoume, koji ne znaju što bi im rekli, što bi im poručili, zašto plesna kritika? Pa to je jedna specifična tekstna vrsta uči se nekoj koncentraciji, e, navici gledanja i e, discipliniranju u pisanju, zato što e, jednostavno potreba nekakav ritam u kojem se te kritike objavljuju. To je jedno, a drugo mogu naučiti mnogo sa, o samome plesu i razvijati svoju nekakvu misao i o plesu i o kritici i o svijetu i o svemu. Slažete li se da onda mogu tako doprinijeti nekako na izgradnji kritike u Hrvatskoj? Pa ja se nadam. Ivana, hvala vam puno. Došli smo do kraja intervjua. Ostanite s program Radija Sove. Hvala vam. salut! Oh. 2012. ljudi bi rekli da je apokalipsa počinje, vanzemaljci su nas napali. Dragana, što je ovo, molim te? Pa o imaju imaš pravo, ovo je zapravo klingonska himna. Dobro, ja sam na trenutak pomislila da je sjevernokorejska himna. Dobro, bolje, ne, bolje to nego da sam pomislila na nacistička, jer bi već imali problema, ali nije. <laughs> znači, ovo je sada e, uvod u našu sljedeću temu. Zašto? zato jer ćemo govoriti sada malo o Rikonu. Recite meni prvo malo nešto o toj klingonskoj himni, ja evo prvi put ovo čujem i Znači, Klingonci, rasa iz eh, popularne SF serije Zvijezdane staze, moje omiljene, ako već moram. <laughs> ja sam te <laughs> to morala pitati, ja sam s SF-om na vi, tako da. <laughs> pa evo sad, eh, meni, ono što je meni jako, jako drago, što su se baš Zvijezdane staze u zadnje vrijeme počele probijati. Tako imamo dvije nove serije, imamo takozvani Orville, koji je napravio Seth MacFarlane, i imamo Discovery, koji je napravljen, bože sačuvaj, ali nećemo sad o tome. Eh, I, I planira se napraviti treći, odnosno već je nekako ajmo reći, polugotova, ali imaju, nažalost, spore se sa, sa Paramountom jer neke, neke su bile malo, malo su pokrali neka prava vamo tamo, pa sad eto. Kad si tako započela sa SF-om, moram onda nekako naslutiti da će i tvoj prilog biti o SF-u. Tako je. Gdje si bila, što si radila, što si pokrila? Evo ovako, bila sam znači, na RIKONU, to je konvencija znanstvene fantastike. Uh, jedna još konvencija koja se ovako održava na ovim prostorima je Leburnikon. Evo za, sve nas, evo ja isto moram priznat da nisam baš upoznata što se točno događa na Rikonu, kako to izgleda, mm ima li ljudi obučenih u, ne znam, eto, klingonce. Tako je, <laughs> pa ja sam došla u uniformi jedan put. Ovaj, Došliš nama i na radio, to moramo vidjeti. <laughs> ima, ima, slika na <laughs> fejsu. <laughs> ovaj, da, dosta je cosplayera. Ovaj, znači, to su ljudi koji se obuku, ne znam, u svoje najdraže likove iz nekih anime, iz nekih fantasy eh, filmova ili, ne znam, stripova. Eh, SF, naravno, sve to dolazi u obzir. put idem s tobom kao Bilbo Baggins. Može, dogovoreno. Evo, ti budi Bilbo, ja ću biti Gandalf. Ti budi my precious. <laughs> ja ću biti golom, da. Ovaj, eto, eh, znači Recon se održava od 1997 cijelo vrijeme na kampusu, znači tamo su već ono utaboreni što bi se reklo. Ovaj, dosta je ljudi u organizaciji, dosta je volontera, stvarno se jako, jako potrude oko toga, svaka im čast. E, ne primijetiš da ako nešto pođe po zlu, to se uopće ne vidi. Eh, organizirana je hrana, organizirano je muzika, znači dosta, dosta ljudi posjećuje. Kakva glazba to bude? To, to me jako zanima. Pa svašta nešto. Evo, čak sam ja nastupala jedan put, ovaj, pa smo mi na repertoaru imali dosta, dosta modernih stvari, na primjer, i stvarno je bilo super, evo. To morate bilo divno, ja, ja sam imala tu čast tebe slušati kako pjevaš, pa i znam kako pjevaš, a i naši <laughs> slušatelji čeka kad tad saznati. Uf, uf. Ovaj, eto, vratimo se mi na Vratimo se mi Rikonu. <laughs> Nećemo ništa sa hvale. <laughs> ovaj, hvala Zašto je Rikon važan za rijeku? Pa poprilično je važan zato jer je ovo jedna od većih, ajmo reći, eh, konvencija znanstvene fantastike. Eh, druga nekako, ajmo reći, nešto poznatija. ha možda u Zagrebu, ali čak i to. Ovaj, ma, jako, jako je bitno zapravo, jer to nekako stavlja nas koji smo malo marginalizirani zbog tih nekih stvari koje volimo, stavlja nas u prvi plan. I zapravo se šokiraš koliko ljudi voli Loter, koliko voli Star Trek, Star Wars i sve te stvari. Znači, lijepo je to. Lijepo je kad se možeš upoznati s nekim ko dijeli slične interese kao i ti. Eto, zbog toga je nekako Rikon poseban. Pa meni je drago da sam to saznala, sad kad znam da i Lotr fanovi su mhm. dobrodošli, onda mislim da ću posjetiti Rikon iduće godine. Tako je. Ali evo, što je bilo posebno ove godine, ove ste godine imali prilike pogledati predavanje Eme Newman, koja je inače autorica, engleska podcasterica i naratorica audio knjiga. I evo, Rikon posjećuje dosta ljudi, što nam je potvrdio i Fox, jedan od organizatora Rikona. Pa evo na ovogodišnjem Rikonu eh, u petak nam se činilo kao da je prostor malo praznikav, ali u subutu se to kvalitetno nadoknadilo sa gužvicom i ljudima koji su sudjelovali u programu. Evo, znači, ukupno još, još mi je rekao, podijelio sam, <laughs> tako je, još mi podijelio sa mnom da je 800 ljudi na kraju ukupno u vikendu bilo, što je zapravo popriličan broj. Ha, eto, svake godine drugačije, ponekad dođe malo više ljudi, ponekad malo manje. Naravno, trend je takav da se ljudi masovno iseljavaju iz rijeke, tako da je normalno će se to osjetiti na ovakvim stvarima. Eto, ali bitno je samo da su ljudi zadovoljni na tome. Znači, evo, čak jedan od volontera s kojima sam imala prilike popričati, Domagoj Car, evo, ni on nije krio zadovoljstvo volontiranjem. Bilo je super, bio sam direktno ovaj, znači, radio sa konvencijom koja je u stvari actually bila moja prva konvencija koju sam ikad bio i bilo mi je super pomagati ljudima za taj isti event do kojima je svima nama stalo eto, svi dijelimo nekako isto razmišljanje, svima nam je stalo do Rikona, nadamo se da će se održati i dalje, a sad nam samo preostaje čekati ove ostale, ga Liburnikom, čeka sljedeću godinu na Rikon. Mi smo samo u festivalima, došli smo i do kraja naše kulturaljke, ostanite s program Radije Sove. Još kulture. Masu. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture.